Asada Exclusivno Copy Paste of Podcast sobre Cristo Podcast. Yarane, unai, copy paste podcast, betum, extra, pá. Dobro veče u 15. jubilarnoj epizodi Copy Pastea podcasta. Ovaj put ćemo se još jednom naći s intervalom i redi da se objavi i drugi dio onog famoznog intervjua koji je napravljen u nedjelju 24. E, februara 2008. godine. U nastavku riječima intervalom. Postoje stalne tenzije među igračima kad su pitanje lokacije za sela, pogotovo oaze. Kako ih rješavati? Pa, kao i za većinu problema u našem savezu i zato sam dao rješenje koje je, kao i većina mojih rješenja, <laughs> odbijeno. Naime, radi se o katastarskom topiku u kojem bi jednostavno igrači mogli rezervisati lokacije koje im trebaju za neki kratkoročni ili srednjeročni plan i tu bi se moglo okupiti uh, e, nekoliko... Prošla i za bezbišnjima, pa i za drve. Vidim se, vidim se. Ovo je bila mala distrakcija u vidu dobre trebe koja je prošla mi ispred nosa. E, da, e, umalo zaboravih, e, što se tiče e, srleta iz kosmeta kome ne smijete reći da ćemo interval uzmat selo, pa slobodno možete reći skonto je dosad. <laughs> Valjda. Tu bi se moglo oko E, nekoliko lokacija na istom mjestu kako bi onda e, mogu se lakše razvijati. Jedan igrač koji ima jedan 15 proper nije ništa, ali jedan igrač koji ima 3 15 propera u, na maloj poziciji je već. E sad šta je to mala pozicija, to je druga priča. Vel, ima veliku snagu. No, pošto je ta, taj prijedlog propao, nažalost, to nije realizirano i danas imamo uh, nekoliko sukoba zbog oaza i zbog lokacija za 15.9 kropere. Čak smo neki, prije nekoliko dana imali veoma ružnu situaciju gdje smo izgubili nekoliko senatora i nekoliko tisuća legionara, a o hiljadama kopljenika da ne pričam, zbog neusklađenosti ovog uzmanja se. Znači, katastarski ured je izuzetno posebna stvar i nadam se da će ovaj savjesko što prije shvatiti po pitanju jaranskih odnosa tipa, to je moj pravo dobar jaran, moj ne gadirat. Kakav je tvoj stav i ima li granica? Pa moje mišljenje je da sve te jarane treba skupiti u neki ringova TM87 ili u sam savez koliko je to baš neki dobar jaran. Jer ja sam recimo skoro sve svoje jarane ubacio u svoj ili prijateljski saveze. Naravno, dozvoljeno je i normalno je da čovjek ima neke prijatelje i van tih saveza za u TM87, pa li to onda mora biti određeni broj, znači jedan, dva ili eventualno tri prijatelja. Ne možemo dopustiti da neki ljudi imaju po 30, 40 ljudi u dva, tri saveza po svojom zaštitom i da se to poštije. Jednostavno, time se usporava rast i, i razvoj našeg saveza koji nam ipak mora biti na prvom mjestu. TM 13 legija, ili tako nešto, specifički Wing TM 87. Otkud bajkeri iz Enci? Pa, to su veoma dobri momci koji me trenca održao, napravio kontakt, vjerovatno kad pokupiram ili napadaju neko od njih i mogu reći da su mu se plaho svidli. I jednostavno, jedna stvar je dvorila prema drugoj, nakon dvijeti večerice, trenča je odlučio da ih pozove u naš savez, Drago mi je čuti da je u Savezu postoje pravi profesionalni diplomati. Bez hrane i cuge nema dogovora. Vlada je izglasala i zbog sličnih, slične situacije i sličnog sastava njihovog saveza i našeg saveza po pitanju da su to sve prijatelji koji se znaju u, u, u stvarnom životu e, odlučili smo da ih pri, spojimo sa i da ih postavimo za još jedan wing t 87 faze. Može se pobrati sve wingove t 87 i koje su njihove trenutne uloge? Pa t 87 ima tri winga, a sad e, glavni, to je prvi wing koji smo osnovali, to je 87 Academy, koji je tu da bi se iz njega dobilo još više dobrih igrača za TM87. Drugi wing je t 87 International, koji je tu da bi okupljao igrače, dobre igrače, van naše zemlje i, i, i igrači u osnovi koji, koje ne poznajemo. Lično postoji u akademiju 99% igrača neko od nas lično poznaje. Dok je treći Vintijem 87 primjer legionara koji smo nedavno dobili Vink koji se nadamo da će nam pomoć to je savjez koji će nam pomoć pri borbi za početak i za, za završetak sredskog čuda koji su uslovi za prelaz nekog od migova u glavni savez? E, prelaz je trenutno moguć samo igračima koji su članovi tema sa nesam akademija. Znači, to su igrači koji imaju opciju prelaska i koji... <laughs> dakle, moram unijeti intervju da je upravo kraj zgrade općine centar je opšten centar, jesu. Proslavimo. Koliko su intervali copy-paste bitne osobe u Savezu, jasno pokazuje činjenica da su nas doslovno obsjedali komadi dok smo pravili ovaj intervju. Hvala vam svima koji ste mislili na nas. Dakle, dok smo stigli do prelaska, da. I samo ti članovi mogu, uh, imaju opciju prelaska u glavni sajz i to je slično na preporuku Undertakera koji je vođa tog ringa. Ostale članovi iz dva, druga dva ringa da imaju opciju prelaska i to im je objašnjeno pri ulazku. Koji su mehanizmi koordinacije glavnog saveza vingova? MSN. Za one nešto mlađe koji ne pamte dugu povijest instant messengera na PC platformi, A, informacija da je MSN prizvisnog vremena preimenovano ono što je danas Windows Live Messenger. Dakle, jedna tista stvar. Ko je ovoga Vingova, kako se igra bliži kraj? Pa, Vingovi imaju veliku ulogu u, u približavanju kraja. U ovoj kasnoj fazi intervjua, Interval više doista nije znao što govori. E, odmah bi želio demantirati da vingovi nemaju ama baš nikakve veze sa približavanjem kraja igre na serveru. Jer što je više vingova, veća je šansa da smo na kraju biti pobjedinski savez. Jer jednostavno dva, tri saveza sa ukupno nekih 150, 160 članova nemaju toliko šanse, to jest nemaju toliko kapacite za slanje resursa, žita, odbrane i ostalih potrebnih perifeka kako bi se završio, završio sve s počinu. Puno vingova znači puno veća šansa. Naravno tu moramo pratiti naš politiku u osnivanju Saveza, znači da to sve budu kvalitetni vingovi i kvalitetni ljudi u njima. Pošto sam ipak urednik ovog podcasta iskoristio bi priliku da držim uh, e, ovu inicijativu intervala za osnivanje većeg broja. Stoga, Vlado, Vingova amo. Kako se plane za razvoj Vingova u budućnosti? Pa, svaki Ving ima svoju određenu autonomiju za svoj razvoj, a vi vjerojatno mislite na razvoj više Vingova. Jep, sva trojica smo mislili na sva tri Vingova. Pa nastaje smo da osnijemo još jedan ili dva ringa, ali to se zavisi od brada vlade, to jest od toga da li vlada bude dijelila tu vrstu entuzijazma za novim ringovima. Polako, sigurno, bliži se završna farza igre na serveru 1. Po tvojoj procjeni, kad će Natari? Pa Natari bi trebalo doći negdje početkom ili sredinom juna, znači 6. mjeseca kao i obično na serverima znači dolazi 300 dana nakon e, početka servera što bi u ovom slučaju bio u juni. Međutim, zbog specifične situacije na našem serveru, znači da imamo puno ljudi koji prvi put igraju u stvari, 99% ljudi prvi put igraju ovu igru, onda server je sam po sebi nezdrava sredina gdje ima puno nacionalizma, puno bespotrebnih ratova i napadanja, ja bi možda očekivao da se ta, taj dolazak prolongira još malo. I ukoliko i dođu u početkom šestog mjeseca da neće uskoro kraj, potrebno je izuzetno puno vremena da se pobijede napravi, da se napravi svjetsko čudo. Spremao se tema 87 za trku do stopeg nivoa svjetskog čuda? Sprema. Iz razloga Savezne sigurnosti nećemo objaviti detalje o pripremama za dolazak Natara. Pod kojim saznanjima spremio se drugi savez? Pa za sad ne imamo izrisite informacije o tome da su drugi savezi krenuli u ovako ozbiljne pripreme poput nas, ali uvijek treba uzeti obzir da će glavni savez na serveru, znači pored nas to su DM i U, ići u utrku za pravljenje čuda i da ih mi tu moramo spriječiti. Odmah da naglasim da a, e, Savez raspolaže mnogo detaljnim informacijama o pripremama drugih Saveza za dolazak Natara, međutim ponovno iz razloga sigurnosti nećemo detaljima. Kako komentarši je sad već ronično netešku žita na serveru 1? Ja ne znam o čemu govoriti, ja žito imam. Inače, koordinate su 50 minus 48 i 52 minus 47. Tvoja procena razvoja ekonomije na serveru 1 kako se igra bliži kraj? folci žito. Poruka je jasna, štekajte žito. Neizvjesno je da svaka igra ovog tipa nakon nekog vremena, vremena postane pedativan, a zabava se pretvara u napor i obavez. Kako se ti nosiš s tim? Veoma uspješno mogu reći. Znači, ja jednostavno svako malo dam sebi odiska tako što kompletan travijan, sve igrače na njemu, i, i, i okolnu infrastrukturu pošaljem u tri ili četiri, a znate ja što Plak, plakao sigurno neke od ispetniti članova tem 87 odlaze u penziju, blues, mala mul ili tvoj komentar? Pa svakako da je teško kad izgubi takav igrač kao što je blues, mala mul ili lilit, ali važno je da savez ostaje na okupu da je većina Saveza razumije njihove razloge i da ćemo nastojati da popunimo rupu koja je ostala nakon njihovog odlaska. Naravno, rupa u našim srcima je ogromna i ne popunjena. Dajte Lilita Khan Bubimir, pa da ja onda mogu njemu, onom originalnom Bubimir accountu, se cela i ohazi. Kako se onda nosi s odljevom sposobnih ljudi? Pa promocijom novih sposobnih ljudi iz Vingova primanjem novih članova ili jednostavno dijeljenjem tih akaunta tim sposobnim članovima. Kako su predviđene glede nastavka negativnog trenda? Kakvog negativnog trenda? Pa ovo što ljudi odu, idu penziju. Aha, pa kao i svugdje, mislim, u našoj državi mnogo je veći broj penzionera nego broj aktivnih radnika, to jest igrača, tako da očekujem da u budućnosti u skladu sa situacijom u državi ostane 5-6 igrača sa 20 akaunta, dok se ostali otiste. I na kraju, mimo travija na koje brofer igre možeš preporučiti? Pa svim bi igračima zaboručio da se okane Hecka, koji je izuzetno nerealna. Irca i uloga i na Dugout Online, koji je mnogo realniji. Naravno, prisjen sam da ovo kažem, nemojte mu biti kritikaši neka poruka za sve troje koje ovo slušaju? Za sve troje, pa, ono, take care of yourself and each other. Pa, pa. Eto, to bi bilo to što se tiče intervjua s intervalom, kojom bi se ovom prilikom zahvalio za izdvojeno vrijeme. A, nadam se da ste svi uživali u probranim pitanjima kojima, e, koje smo vam postavili. E, na kraju smo a, e, spomenuli i Dugout Online. Radi se o Football Manager igrici, browser igri. E, nešto slično Hetriku, međutim mnogo više podsjećaja na famozni Football Manager i link možete pronaći u pratećem feedu. Istovremeno, mada Interval nije spomenuo tu igru, ja bi kao i Ikariam, čiji ćete link također pronaći u pratećem feedu. Radi se o igri koja kako sam interval kaže pomalo podsjeća na ano međutim mene e, lično više podsjeća na setlese e, pa eto ako vas zanima počnite igrati karijam još je igra u fazi razvoja ima dosta servera koji su još prilično prazni ako počnete igrati neće biti kasno osnovao sam savez zove se Westeros pa eto koga zanima svi su dobrodošli toliko za, od mene za večeras. Lako noć.